Awit, Kabanata 123 Ang aking pangmasid doon nakatuon sa luklukang trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para sa patnubay. Kaya tuloy-tuloy ang aming tiwala hanggang ikaw, Yahweh, sa aming maawa. Mahabag ka, Yahweh, kami kaawaan, labis na paghamak aming naranasan. Kami hinahamak ng mga mayaman, laging kinukutya kahit noon paman ng mapang-aliping taong mayayabang